Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունիսի 6-ն է, տարվա 157-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1664 թվականի Նոր Ամստերդամի անունը դառնում է Նյու Յորք։ 1982 թվականի Իսրայելի բանակը ներխուժում է Լիբանան։ 1993 թվականի այսօրը Մոնղոլիայում առաջին անգամ անցկացվում նախագահական ընտրություններ։ Այսօրը ծնվել են 1599 թվականին իսպանացի նկարիչ Դիեգո Վելասկեսը, 1606 թվականին ֆրանսիացի թատերագիր Պիեր Կորնելը, 1799 թվականին ռուս բանաստեղծ եւ գրող Ալեքսանդր Պուշկինը։ Նա ռոմանտիզմի ներկայացուցիչ էր։ Պուշկինը ռուս մեծագույն բանաստեղծի հրճակ է վայելում։ Համարվում է նաև ժամանակակից գրական ռուսերենի ստեղծողը։ Դեռևս կենթանության օրոք նրան կոչել են հանճար, այդ թվում եւ տպագիր հայտարարություններում։ 1820-ական թվականների կեսից նա սկսեց համարվել առաջին ռուս բանաստեղծ, իսկ նրա անձի շուրջ ընթերցողի մոտ ձևավորվել էր իսկական պաշտամունքային վերաբերմունք։ Մի քանի խոսք Պուշկինի մասին հոդվածում Նիկոլայ Գոգելը գրել է, որ Պուշկինը բաց բացառիկ երևույթ է եւ գուցե թե ռուսական ոգու միակ դրսեւորումը։ Դա ռուս մարդն է իր զարգացման մեջ, որում նա հնարավոր է հայտնվի 200 տարի անց։ Քննադատ եւ արեմտամետ փիլիսոփա Վիսարիոն Բիլինսկին նրան կոչել է Ռուսաստանի առաջին բանաստեղծ եղաննգարիչը։ Ֆյոդոր Դաստայևսկի նշել է, որ Օնեգինի իր այդ անմահ ու անհասանելի պոեմի մեջ Պուշկինի հայտ է եկել որպես մեծագույն ժողովրդական բանաստեղծ, ինչպիսի ոչ նա ոչ ոք եւ երբեք չէր եղել եւ խոսել է նրա հանճարի համաշխարայնության եւ համամարտկայնության մասին։ Ամենաբովանդակալից բնութագիրը տվել է Ապոլոն Գրիգորևը, իսկ Պուշկինը մեր ամեն ինչն է։ Այսօրը ծնվել են 1844 թվականին ռուս կենցաղանկարիչ Կոնստանտին Սավիցկին, 1875 թվականին գերմանացի վիպասան Թոմաս Մանը, նա նաև Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր է։ 1888 թվականի այսօրն է ծնվել խորթային պետական գործիչ Վալիրյան Գույբիշևը։ 1903 թվականին սովետահայ մեծանուն կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանը։ Ռուսական կոմպոզիտորական դպրոցի եւ հայ դասական երաժշտության ներկայացուցիչը ճանաչված է որպես համաշխարային դասական։ Խաչատրյանը 20-րդ դարի ամենաճանաչված հայ կոմպոզիտորն էր, ինչպես նաեւ հայկական առաջին բալետի, սիմֆոնիայի, կոնցերտի եւ ֆիլմի երաժշտության հեղինակը։ Հետևելով ռուսական երաժշտության ավանդույթներին, նա իր ստեղծագործություններում լայնորեն օգտագործել է հայկական եւ կովկասյան, արևելյան եւ արևմտյան Եվրոպայի միջինարևելքի ժողովրդի ազգային երաժշտությունը։ Ժամանակակիցների խոսքերով Խաչատրյանի ոճը բնութագրվում է գունագեղ հարմոնիաներով, թովիչ ռիթմերով, վիրտուոզությամբ, իմպրովիզացիաներով եւ զգացական մեղեդիներով։ 2013 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աշխարհի հիշողություն ծրագրի կոմիտեի նիստում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի որոշմամբ եւ միջազգային խորհրդատվական կոմիտեի եզրակացության հիման վրա ծրագրի հիշողության համաշխարհային միջազգային ռեգիստրում գրանցվել են Արամ Խաչատրյանի ձեռագիր նոտաները եւ կինոերաշտությունը։ Այսօրը ծնվել են 1917 թվականին Ամերիկահայ գործարար, բարերար Քրկ Քրքորյանը, Համաձայն ամերիկյան հեղինակավոր Forbes ընկերության 2007 թվականին նրա կարողությունը հասնում էր 15 միլիարդ ամերիկյան դոլարի։ Բացի այդ նա համարվում է Լաս Վեգաս քաղաքի հիմնական բիզնես ֆիգուրներից մեկը եւ այդ մեգահանգստավայրի հայրը։ Միացյալ Նահանգների Նևադա նահանգի Լաս Վեգասի քաղաքի հյուրանոցների եւ խաղատների 40%-ը պատկանում էր Քրկ Քորքորյանի։ Նա Beverly Hills հարուստ քաղաքի ամենահարուստ քաղաքացիներից մեկն էր։ Այսօրը ծնվել է 1919 թվականին հայվաստակավոր գինեգործ Մակար Ալավերդյանը, 1928 թվականին ամերիկահայ քաղաքական գործիչ Ջորջ Դոկմեջյանը, 1955 թվականին ամերիկյան հերոստատեսային պրոդյուսեր Սեմ Սեյմանը, 1968 թվականին Արցախի պատերազմի մասնակից Արթուր Խաչատրյանը։ Այսօրը տոնում են Ռուսաստանում լեզվի եւ Պուշկինի օրը, Մակում ռուսերենի օրը, Կորեայում կորեական պատերազմի զոհերի հիշատակի օրը, Ուկրաինայում լրագրողի օրը, Շվեդիայում երկրի ազգային տոնը, Շվեյցարիայում սիրո տոնը։ Այսօր հունիսի 6-ն է, տարվա ավարտին մնաց 208 օր։